HIPPOS KAI HIPPOKOMOS KRITHEN TEN TU HIPPU HO HIPPOKOMOS KLEPTON KAI POLON TON HIPPON ETRIBEN, ECTENIS DEN PAZAN HEMERAN. EFEDE HO HIPPOS, EI THELEIS ALETHOS KALON EINAI ME, TEN KRITHEN TEN TREFUZAN ME, ME polei hoti hoi pleonectai tois pithanois logois kai tais kolakeiais tus penetas deleasdontes, leasdontes hu posterusin autus kai tes anankaias creias